บุ๊กทู เจ็ดสิบเจ็ด 77. เหตุผลบางประการสาม Щось обґрунтовувати 3. ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Чому ви не їсте торта? ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Я мушу схуднути. ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Я його не їм, тому що я мушу схуднути. ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ Чому ви не п'єте пива? ดิฉันต้องขับรถค่ะ Я повинен ще їхати. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Я його не п'ю, тому що я повинен ще їхати. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Чому ти не п'єш кави? มันเย็นแล้วค่ะ Вона холодна. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Я її не п'ю, тому що вона холодна. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Чому ти не п'єш чаю? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ Я не маю цукру. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ Я його не п'ю, тому що не маю цукру. ทำไมคุณไม่ทานซุป Чому ви не їсте суп? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ Я його не замовляв. ดิฉันไม่ทานซุป เพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ Я його не їм, тому що я його не замовляв. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Чому ви не їсте м'яса? ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ Я вегетаріанець. ดิฉันไม่ทานเนื้อ เพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ Я не їм це, тому що я вегетаріанець.